บุ๊กทู แปดสิบเอ็ด 81 อดีตการหนึ่ง passado 1 เขียน escrever เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ ele escreveu uma carta และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ E ela escreveu um postal. An. ler Ele leu uma revista. E ela leu um livro. หยิบ pegar tirar เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน ele tirou um cigarro เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Ela tirou um pedaço de chocolate. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Ele foi infiel, mas ela foi fiel. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน ele era preguiçoso mas ela era trabalhadora เขาจน แต่เธอรวย ele era pobre mas ela era rica เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ ele não tinha dinheiro mas sim dívidas เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย ele não tinha sorte mas sim azar เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว ele não tinha sucesso mas sim insucesso เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ ele não estava satisfeito mas sim insatisfeito เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ ele não estava feliz mas sim infeliz เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร ele não era simpático mas sim antipático